Auscultu cae ripetu. Porzio naudexes. Tre gravas inspiri la freshan aeron. Precipe matene, post nocta dormado. La corpae funccioi ja devas vecigi. La menso heligiu por senti la tagon ni devas forpreni la noctan cemison. Ni lavas la corpon, ni dusas mal longe, purigas la dentoin, cae combas la haroin. Ni tiam surmetas la tagain vestagioin. Nun estas la tempo por trinki la cafon au lacton, au sucon, au eble nur teon. Ni mangias pacajon, do panon au bulcon, cae fine ni giuas jogurton cun fructoi. Yes, tiel ni povas comenzi la tagon. Ni estas nun pretai por taga laboro ni iras piede au prenas biciclon. Cai tiel facile atingas la celon. La mal seriosa scandal giornalisto tre forte troigis en sia rapporto. Sed facte, ne estis tre granda scandalo. Nur fusha informo Triticla afero. La homoi silentas pri proprae eraroi, char tivi damagias la reputazion, set foie necessas confessi la veron, au peti pardonon pro iui misfaroi ni certe preferas gioigain aferoin. Pli bone ol plori, ni shatas ridadi. Per bona humoro, ni povas el teni la mal agrablajoin en nia medio. Li estas malsana, cae havas flegiston prostrat accidento li estas spin lama, cae tial besonas tut tagan flegadon. Li havas rul seggion por povi movigi. Mi estis jam gasto en tiu hotelo. Gi estas tre pura, cae tute comforta, Gi estas quieta. Mi dormis tre bone. Matene mi giuis serenan etoson. Mi tie passigis tri tagoin cae noctoin. Dum tage mi faris diversain excursoin. Vespere mi iris al danzo salono mi tie rencontis tre charmain virinoin. Mi shatas ausculti classican musicon, sed mi ne accetas concert registrajoin. Mi havas son discoin de plurai iardecoi, do ili sufficias por mia besono cae crome mi povas enshalti radion. Cae tie audigas classica musico. Mi legas la listoin de tiui programoi. Cae povas electi lau miai desiroi. Ni shatas paroli cun niai amicoi dum nia cun veno citie en Bruno. Ni audis prelegon pri lingvo lernado, de gast preleganto el supra Austrio. Li venis per traino al nia clubeio, en ciu ocasas semainai convenoi. Ni estas activai por nia afero, en Bruno ocasis la Monda Congresso. La gruppo citie ne estas tre granda. Por nia valora cultura agado, la lingvo por ni estas granda tresoro. Nicune daurigas la belan laboron ni volas acceli la pluan crescadon de pazai rilatoi de homoi tut monde. Ni havas contactoin cun niai naibaroi, vivantai proxime en centra Europo.